بسم الله الرحمن الرحیم درس 19 اسم الفعل ما گفتیم اولین عامل مفعول بهی خود فعله خود چیه؟ مثل نصر تو زیدن که عامل اینجا فعله عامل دوم مفعول بهی اسم فعله چیه؟ اسم, اسم فعل 128 ما هو حکم اسم الفعل حکم اسم فعل چه هست؟ 128 میگه اذا كان اسم الفعل بمعنى لازم رفع فاعلا فقط خب اسم فعل اسمیه که معنای فعل رو داره دیگه میگه زمانی که اسم فعل به معنای لازم بود به معنای متعدی نبود فقط فاعل رو مرفوع میکنه موقعی که اسم فعل به معنای فعل چی بود لازم بود فقط فاعل رو مرفوع میکنه مثل فعل های لازم دیگه مثل فعل این اسم فعل مثل فعل های لازم فقط اون موقع چی رو معرفی میکنه فاعل مانند هیهات زیدون هیهات اسم ولی اسم فعل چرا چون به معنی فعل ماضیه به معنی دور شد به معنی بعوده هست به معنی چی هست بعوده بله موقع که ما میگیم هیهات زیدون هیهات میگیم اسم فعل زیدون فاعلش مرفوع دیگه مفعول نداره چون به معنای لازمه دور شد دور اگه دور کرد بود اون موقع دیگه متعدی بود و مفعول داشت أي بعوده معنی بمعنى بعوده این كان بمعنى المتعدي رفع فاعلا نسب مفعولا به اما اگر این اسم فعل به معنای متعدی بود اون موقع فاعل و مرفوع میکنه و مفعول بهی رو منصوب میکنه فتقول مانند بلها هذا امره. ببین بلها هذا امره. این به معنی متعدیه یعنی رها کن یعنی چی؟ خب رها کن فعل متعدیه رها کرد چی چیز رو رها کرد؟ کار رو رها کرد فلان چیز رو رها کرد متعدیه مفعول داره پس بل میشه اسم فعل فائلش میشه انته مستتر چون به معنی فعل امره چون بله به معنی فعل امره امره یعنی ترک کن یعنی ول کن رها کن خب پس بلها میشه اسم فعل به معنای فعل امر فاعلش انت مستتر هذا مفعول بهیه وحل المنصوب الامر بدلشه الامر چیشه؟ کما كما تقول دع هذا الامر معنیه بلها هذا الامر دع هذا الامر هست که دع فعل امره دع چیه؟ فعل امره هم به معنی فعل امره بل هم به معنی فعل امره یا رویده اخاک رویده این رویده هم فعل به معنای فعل متعدیه یعنی مهلت بده یعنی چی؟ مهلت بده موقعی که میگیم رویده اهاکه این برادرت رو مهلت بده پس رویده میشه اسم فعل به معنای فعل امر فاعلش انته مستطره اخا مفعول بهیه منصوب علامت نصبش الف کاف هم مضافون اله رویده اخاکه مثل امهل اخاکه هست مهلت بده برادرت را مهلت بده چیت را؟ برادرت را فوائد إذا كان اسم الفعل بمعنى اللازم كان فاعله إما اسمنا ظاهرا نحو هيهات العدو او زميرا مستترا نحو سح يا غبي أي اسكت ولا يكون زمیرا بارزا میگه زمانی که اسم فعل به لازم بود زمانی که اسم فعل به معنای داشت؟ لازم لازم بود فاعلش یا اسم ظاهر است فاعلش یا اسم ظاهره مانند هیهات العدو که اینجا ما میگیم هیهات اسم فعل هست العدو فاعلش اسم ظاهره یا ضمیر مستطره یا فاعلش ضمیر مستطره مانند سه یا غبی ساکت شو ای احمق خب اینجا سه خاموش شو فاعلش چیه انت مستطره خاموش شو تو یعنی خاموش شو دیگه فاعلش تو هست انت هست چه هست انت اما زمیر بارز فائلش نمیتونه باشه پس فائلش یا اسم ظاهره یا زمیر پنهان اما زمیر آشکار نمیتونه نمیتونه باشه دو اذا كان الفعل يتعدى بحرف من حروف الجر أدي اسم الفاعل الذي بمعناه بذلك الحرف ومن ثم يعدى حي حل بنفسه إذا كان بمعنى إيتي نحو هيا هل الماء وبالباء إذا كان بمعنى عجل نحو إذا ذكر الصالحون فهيا هل بعلي أي فعجلوا بذكر علي وبعلاء إذا كان بمعنى أقبل أقبل نحو حي هل علل اینجا نقطه قشنگی میگه در شماره دوم یعنی فواید دوم میگه زمانی که فعل متعدیم شد با حرفی از حروف جر ما اینو میدونیم که فعلای لازم یکی از شیوه های متعدی کردنشون با حروف جره مثلا ذهب فعل نیست لازم ذهب یعنی رفت ذهب علی علی رفت لازمه مفهوم نداره میخوایم همین ذهب رو متعدی کنیم بگیم مثلا ذهب علیون بل کتاب علی کتاب برد ما ذهب رو به وسیله ب متعدی کردیم به وسیله چی؟ این نقطه رو در این شماره میگه میگه زمانی که فعل متعدی میشه با حرفی از حرفهای جر فعلا با حروف جر متعدی میشن میگه اگر اسم الفعلی به معنای اون فعل بود اگر اسم الفعلی به معنای اون فعل بود به معنای اون خب اون فعل هم با حروف جر دیگه متعدی میشه میگه این اسم فعل و هم با همون حروفی که اون فعلی رو که در معناش متعدی میکنی این اسم فعل رو با همون حرف جرش کار کن متعدی, متعدی کن مثال آورده خودش پس زمانی که فعل متعدی میشد با حرفی از حروف جر اسم فعلی که به معناش هست با همون حرف جر متعدی میشه و من ثم از اینجاست که یعد حیهل به نفسی اذا کان به معنا ایتی میگه متعدی میشه حی حل با خودش زمانی که به معنی ایتی باشه یعنی بیاور یعنی چی؟ بیاور باند حی حل الماء آب و بیاور اینجا حی حل خودش متعدی شده خودش؟ متعدی شده بله فائلش انت هست الماء مفعول بهش هست و بالبا اذا کان به معنی عجل متعدی میشه به وسیله با زمانی که به معنی عجل هست به معنی عجله کن ببندی چی کن؟ مانند اذا ذکر الصالحون فحی هل به زمانی که صالحان ذکر شدن پس بشتاب به ذکر نام علی به ذکر نام کی؟ علی پس اینجا حی به وسیله با متعدی شده فحی هل به علی ها؟ بله دیدی که به وسیله چی اینجا متعدی شده؟ با وسیله با وبعلاه ومتقدم شيء بوسيلة على حرف جر على إذا كان بمعنى أقبل زمانك بمعنى أقبل باشه حي حل زمانك بمعنى چی باشه؟ أقبل چون اقبل هم به وسیله علا هر مجرور میشه پس اینجا که حی حل به معنی اقبله به وسیله چی میشه علا مجرور میشه چی متعدی میشه مانند حی حل علی المدینه روی کن به سمت شهر مدینه شهر بله اذا كان اسم الفعل منقولا ان ظرف او حرف جر اتصل به زمیر الخطاب میگه زمانی که اسم فعل منقول باشه از ظرف یا از حرف جر اسم فعلی که منقول باشه یعنی در اصل اسم فعل نیست در اصل اسم فعل در اصل ظرفه یا جار و مجروره ولی به معنای اسم فعل میگه اینجا زمانی که اسم فعل منقول از ظرف یا حرف جر بود زمیر خطاب به اون میچسبه مانند علا اینجا حرف جره اینجا چیه؟ حرف اینجا منقول از حرف جره پس اینجا زمیر خطاب بهش چسبوندن شده علیکه علیکه یوسفا ببین علیکه الصلاة علیکه العلم آه یعنی بر تو یعنی لازمی بگیر یعنی چیکار کن بله پس علیک یوسف یعنی یوسف را لازمی بگیر بچسب به یوسف یا الیک الیک به معنی دور شو الیک عنی از من دور شو الیک دور شو اسم فعله ولی اسم فعل منقوله از حرف جر از حرف جر از حرف جر یعنی در اصل این اسم فعل نیست نبوده بله دونکه که اینجا از ظرفه که از چیه؟ دونک الکتابه یعنی بگیر کتاب را که دونه اسم فعل ماه اسم فعل منقوله البته الکتابه هم کاف که زمیر خطابه الكتاب هم مفعول بهیه یا مکانکه به معنی موقعی بهت میگن مکانک عربا بهت میگن مکانک یعنی سر جات بیست یعنی سر جات چکن ثابت بمان فائلش انت هست وهذا زمير محله من الإعراب الجر بالحرف أو بالمضاف كما كان قبل نقل نقل ما اتصل به خب اینجا اعراب کافو که زمیر خطابه توضیحش میده اعرابش چه هست میگه این زمیر محلش اینه که مجرور به حرفه مجرور به چیه؟ به حرفه مانند علیکا الیکا که اینجا ما میگیم کاف محلل مجروره چون سرش حرفه جر اومده درست به معنای اسم فعله ولی همانطور که قبل از نقل شدنش به اسم فعل این حرف جر بوده اینجا هم این زمیر مجرور میشه زمیر چی میشه؟ مجرور بله پس علیکا و الیکا که حرف جره ما میگیم اینجا زمیر ما مجروره اما در دونکا و مکانکا میگیم مجروره ولی به وسیله مضاف به وسیله چی؟ مضاف پس اعرابش زمیر خطابی که روی ظرف یا روی حرف جر میاد اعرابش توضیح داد چهار یشترط فی اسم الفعل ان یقدم على معموله ولا يفصل عنه فلا یقال زیدن حذاری میگه شرط هست در اسم فعل که مقدم بشه بر معمولش آقا قبل از معمولش قبل از مفعولش مقدم بشه بیاد بله مقدم باید بشه و بین و بین اسم فعل و بین مفعولش فاصله هم نباشه نباشه مانند پس خب با این شرطی که هست در شماره چار پس درست نیست که ما بگیم زیدن حضاری بر هزار باش از زید چرا؟ چون اینجا زیدن قبل اومده و حضاری بعدش, بعدش. درستش اینه که بگیم حضاری زیدن حضاری زیدن این هم درست نیست که بگیم حذاری یا فتا زیدن ای جوان ای نوجوان بر حذر باش از زید چرا؟ چون این بین هزاری و زیدن که مفعولش باشه چی اومده؟ فاصله اومده پس شرط چهارم همین بود که اولا اسم فعل بر معمولش مقدم نباشه مقدم باشه آره اسم فعل باید مقدم باشه معمول نباید مقدم باشه دو بین اسم فعل و بین معمولش فاصله نباشه نباشه